Açık Radyo'da Tuna'nın beri yanı başladı. Bugün yine bir süredir uğramadığımız, genel olarak da az uğradığımız bir coğrafyadayız. Slovenya'dayız. <clears throat> Slovenya küçük bir ülke. Ee, ancak e, folklorik zenginliği son derece fazla ve eski geleneklerinde bir şekilde e, ne diyelim son 15-20 yılda yeniden keşfedildiği, canlandığı bir dönem yaşıyor Slovenya. E, eski Yugoslavya döneminde otantik halk müziği geleneğinin daha e, unutula geldiğini görüyoruz. E, Yugoslavya'nın, eski Yugoslavya'nın diğer bölgeleriyle karşı, karşılaştırıldığında Slovenya'da daha standart, daha e, hatta söylemekten çekinmemek lazım. Daha sıkıcı bir müzik geleneği söz konusuydu. E, ağırlıklı olarak bando müziğinin baskın olduğunu görüyoruz. Şimdi Slovenya müziğinin e, kökleri çeşitli yerlerde aslında. Öncelikle Avusturya ile çok bağlantısı var sınır olması itibariyle. Ve tabii ki diğer taraftan da İtalya ile doğrudan bir bağlantısı var. Yine sınır olması itibariyle ve aynı zamanda İtalya'da <clears throat> az da olsa küçük bir e, Sloven topluluğunun yaşadığını da hemen e, belirtmek gerekir. E, İstria bölgesine dahil bu bölge ve İtalya'da e, İstria bölgesinin müziğini devam ettiren e, İtalya kökenli, daha doğrusu Sloven kökenli İtalyan müzisyen, e, İtalya vatandaşı müzisyenler olduğunu biliyoruz. E, ancak dediğim gibi eski Yugoslavya döneminde e, özellikle Avusturya kökenli müzik daha baskın duyuluyor. E, vokal geleneğinin daha az öne çıktığını görüyoruz. Oysa e, çok güçlü bir vokal gelenek var e, Slovenya'da. Gerek akapella erkek kadın grupları ki daha çok erkek gruplar aslında ya da karışık gruplar var. E, bunlar yine bölgeye göre farklılıklar gösteriyor. Slavay Matay grubunu dinledik az önce ve e, o topluluk daha çok İstrya geleneğini temsil ediyordu. E, büyük bir topluluk. E, enstrüman bölümü de var topluluğun. Biraz sonra duyacağız zaten. Ağırlıklı olarak e, İstirya şarkıları ve dansları çalıyorlar bu topluluk. E, ee, 90'lara geldiğimizde de e, eski Yugoslavya'nın çözülme sürecinden sonra aslında dünyanın her tarafında hakim olan eğilim orada da çok geçmeden e, hakim oldu ve eski geleneğinin yeniden e, keşfi adımları atılmaya başlandı. İşte e, eski geleneği araştırma kurumları ortaya çıktı. Çeşitli enstitüler. E, tabii e, özellikle Hırvatistan sınırındaki e, müzikle ilgili de e, eskiye göre daha çok araştırma yapıldı. Yani kısacası e, Sloven halk müziğinde ciddi bir canlanma oldu. Festivaller düzenlenmeye başladı filan. E, bu çerçevede son dönemde kurulmuş e, topluluklardan örnekler dinleteceğim sizlere. Bunlar genç topluluklar. E, birkaç tane de eski grup var tabi. E, ee, Slavay Matay grubu dediğim gibi e, İstirya bölgesinin müziğini temsil ediyor. Onlardan önce bir danslı şarkı Arkasından da yine vokal bir e, örnek gelecek. İki parça daha dinleyeceğiz. Slovenya'dayız ve Slavay Matay grubu. Drugački život je lepi, drugački život je lepi. Zelena travnica bo moja postela in moja pokriva. Zelena travnica bo moja postela in moja pokriva. Ptice se selijo, ptice se selijo, ptice se selijo na južne krajeve, tam še lepše letuj. Ptice se selijo na južne krajeve, tam še lepše letuj. Drugački život je lepi, drugački život je lepi. Zelena travnica bo moja postela in moja pokriva. Zelena travnica bo moja postela in moja pokriva. vergonha. visoká pamárka, kreisā domāni, iešuna gora visoká. me pabrusi sa brco da živi ogen bunlati. lati Tan me pa brusi brco da živi ogen bunlati. sučle sabolca, kdor vidi ga, se ga boji. Pomni sučle sabolca, sable ogen bungori, kdor vidi ga se sable ogen bungori. Luči prišpiki ogen bun lati, čim bolje sočle bolj bleši, prišpiki ogen bun lati. Thank you. Evet ilk olarak Slovenya'nın İstria bölgesinden müzik çalan e, yeni gruplardan Slavay Mata'yı dinledik. Dinlediğiniz gibi bu müzik e, Balkanlardan çok Orta Avrupa'yı hatta e, Batı Avrupa'yı bile çağrıştırıyor. Sonuçta tarihsel olarak e, doğudan çok batıyla etkileşim içinde olmuş bir toplum. E, bu da sanıyorum doğal. E, Sırada çok meşhur bir grup var. Sloven müziği çaldığım her programda hemen hemen onlara değiniyorum. Ee, beş kadından oluşan Katice topluluğu. Hatta e, C ile yazıldığı için Katice gibi bize hani acaba bizim Hatice ile bir bağlantısı var mı diye hep zaman zaman düşünmüşümdür. Gülmek için tabi. Katice tabi e, Katya'dan geliyor. E, bu grup e, tamamen akapella ve e, 2000'lerden sonra Sloven halk müziğinin dünyaya tanıtılmasında, duyurulmasında e, çok büyük öncülük eden bir topluluk. Ve e, Slovenya'nın her tarafından söylüyorlar. E, aslında geleneksel olarak da e, çok seslilik, polifoni zaten Sloven halk müziğinde olduğu için e, onlar kendilerine uygun düzenlemeler yapıyorlar ve geleneğin çok da dışına çıkmıyorlar. Tabii inanılmaz disiplinli, inanılmaz sağlam bir e, vokal grubu. E, hiçbir enstrüman desteği olmadan e, gayet keyifle dinleniyorlar. Şimdi e, Katitse topluluğunun e, ikinci albümlerinden üç parça seçtim size. Çok da uzun değiller. Keyifle dinleyelim. Yine Slovenya'dayız. Evet, Slovenya'dan mükemmel vokal topluluğu Katitse'yi dinledik. Üç şarkı seslendirdiler ve bu topluluk dediğim gibi dünya aranasında Sloven halk müziğini duyuran önemli topluluklardan biri. <clears throat> Sırada başka bir folklor topluluğu var. Folklorni Skupina Dragatus. Folklorni Skupina genellikle yani folklor topluluğu anlamında kullanılıyor ve ilginç bir şekilde e, Slovaklar da e, bu topluluklara benzer isim koyuyorlar. Onlar da folklorist kupina diyorlar. E, muhtemelen e, sonuçta iki toplumda Batı Slavlarına ait kol. E, diller ne kadar benziyor, birbirlerini ne kadar anlıyorlar bilmiyorum ama e, bu tip tanımlamaların ortak olduğunu görüyoruz. E, bu topluluk da otantik e, halk müziğine emek veren önemli topluluklardan biridir. Şimdi uzunca tek bir parça dinleyeceğiz. Tuna'nın bir yanında bugün Slovenya'da dolaşıyoruz ve Folklonis Kupina Dragatus'u dinledik. Yani Dragatus e, folklor topluluğunu dinledik. Şimdi Greatest Folk Music in Slovenia adlı bir dizi var. Bu dizinin 2007'de yayınlanmış e, albümünden iki parça seçtim. Tabi anlaşıldığı gibi e, bu bir derleme. E, iki şarkı bu 2007 albümünden, bu antolojiden dinliyoruz. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče. night be peace and poje. duša, ker sem doma, je vitrič veselo zapil, preletel je prek sveta, a takih ne. son iki şarkıda özellikle Avusturya etkisini çok net olarak e, gördük. <clears throat> Yine küçük akordeonları var. Bu küçük akordeon e, bu bölgede aslında Slovenya'nın her tarafında kullanılıyor ama bu Avusturya'ya yakın bölgede fazlasıyla yaygın. Şimdi yine bir kadın vokal grubu Zatvanke topluluğunun ismi. Onlardan iki şarkı dinleteceğim sizlere. li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, paglisu, li, li, li, paglisu, li, li, li, paglisu, zadarga divojka. Li, li, li, li, li, paglisu, li, li, li, li, paglisu, li, li, li, li, paglisu, zadarga divojka. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. show. Evet, bugün Tuna'nın bir yanında Slovenya'da dolaşıyoruz. Ee, özel halk şarkıları dinletiyorum sizlere ve son olarak Jenska Vokalne Grupa Zatvanke'yi dinledik. Yani kadın vokal topluluğu Zatvanke. Şimdi Sloven halk müziğine damgasını vurmuş önemli bir eski müzisyen Boris Frank'tan söz edeceğim. Boris Frank e, gerek e, anonim halk müziğini gerekse kendi bestelerini e, kaydederek çok meşhur olmuş bir müzisyen. E, Boris Frank'ın bestelerinden bir örnek dinleteceğim şimdi sizlere. klančko sva se sričala, prav se podelila. me so bile najne oči, se to ljubezen stri. So za me so bile najne oči, se to ljubezen stri. Od lančko sva se srečala, pravila sem. kol sem hodil, kjer sem bil, pa kakšne nisem še dobil. Evet Slovenya'ya ayırdığımız bu programın sonuna geldik yavaş yavaş. Son şarkıyı dinleteceğim. İlginç bir topluluk var e, elimizde. Pella Peye topluluğun ismi. E, Sloven grubu olmasına karşın Makedon müziği çok söylüyorlar ve tabii e, zengin bir vokal anlayışla <clears throat> genellikle akapella söylüyorlar. Burada çok bilinen Makedonca şarkılar da var. Ama ben size e, bir şekilde Makedon-Slovan Sloven kardeşliğini e, beraberliğini gösteren bu topluluktan bir Sloven halk şarkısı dinleteceğim son olarak. E, bu tip oluşumlar tabii özellikle son dönemde daha çok arttı. Keyifle dinliyorum bu topluluğu. Pellapeye topluluğunu dinliyoruz son kez ve bir Sloven halk şarkısı seslendiriyorlar. Size yanlışlıkla bir Makedon halk şarkısı çaldım. Bazen o kadar e, Makedon halk şarkılarını Sloven sounduyla seslendiriyorlar ki ancak ritimden yakaladım. E, şimdi asıl niyetlendiğim şarkıyı dinletiyorum son olarak ve Bella Peye topluluğunu dinliyoruz. Evet her zaman e, canlı bitirmek zorunda değiliz tabii ki Tuna'nın bir yanını. Bugün de böyle bitti. Slovenya'da dolaştık bugün. E, yine kolay kolay hiçbir yerde duyamayacağınız malzemeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Program sonrasında telefon başında olacağım. 15 dakika için tabii ki. 0212 343 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. 0212 343 40 40 e, ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşma şansınız var. Instagram dahil. Ve son olarak da e, anımsatayım yeniden. E, hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.